Vos pensando más que la guacha tuya se habilita, es gol. chiquita. Con, Si no con, yo te lo pongo. Ron, Yo estoy on on el mondongo. Perdón, saca el paredón, care el fondo. Yo tengo pistola, yo no compro con taekwondo. Dale más, que los turros siempre estamos chetos mal. la dolido de que se que patria Se tiran entre ellos porque contra mí no le da. Bancame que me tomo otra. Dale más, que los turros siempre estamos chetos mal. Se pone cariñosa cuando le da el polvo rosa, pelinera, peligrosa, se fuma una mariposa. Te traje una cosa sabrosa, maravillosa. Hoy te rompo la mimosa, golosa. Además, que los turros siempre estamos chetos mal. La olida es que se que atrás. Se tiran entre ellos porque contra mí no le da.